U kontina li kaxkartu mal-oljibsa tas-sali. Ta' kull sena aħna nisimaw din il-mużika minn fuq l-istazzjonijiet ta' xandir. Meħuda mill-CD album ikun li trid int. Illum fl-istudios magħna stidinna lill-Professur Manuel Mifsud biex fil-waqt li insemmawlkom il-mużika u l-kliem sabiħu ħelu li insibu f'dan l-album imma insiru nafu ukoll l-istorja kif kif issawret, kif twildet. Insellimlek Manuel. Inselmilkom. Ara, Din l-opra nafu għaliex jiena niftakar twildet fiħdan l-aqda YTC illi torganizza u koll il-festival maruf l-anja tal-poplu. Għadu jiġi organizzat kull sena. Għadu jiġi organizzat ftit ġranet ilu. Ekku, ekku. Imma spiega ftit, professur, kif ġiet ir-rabta ta' din l-aqda taż-żgħażagħ mal-qasam mużikali, il għaliex naf li kont parti eh, parti minna. Ekku, eh, laqda eh, jisima fil-fat YTC baqa jisima ekk il għaliex l-isem qasir u baqa ekk u Youth Travel Circle. Travel. Il għaliex fil-sebajnijiet, sittinijiet u sebajnijiet, ħafna gvernijiet Ewropej kienu qed jagħmlu jisponsorjaw is-safar ta' żgħażagħ. L-idea kienet biex il-żgħażagħ tal-Ewropa wara eh, l-esperjenza kera tal-gwerra, jibdew jiltaqgħu dejjem iktar ma' xulxin. U fil-fatt, eh, il-YTC kien imdaħħal kien grupp li twilet hekk. Konna nospitaw nilqgħu xi eh, barranin li jiġu Malta u fl-istess ħin aħna konna niffurmaw gruppi ta' żgħażagħ eh, il-ħlas kifet kien sponsorjat ħafna u konna morru u nissieħbu ma' żgħażagħ mill-Ewropa kollha. Imma kien jiġri u hawn tiġi l-istorja tal-kant issa fil-YTC, ilha għaliex il-YTC jintrabat daqshekk mal-element tal-kant. Kien jiġri li meta niġu għal-lejla finali tal-aħħar, fejn kull pajjiż kien jitla' u jippreżenta xi ħaġa ta' artu, konna nindunaw li aħna l-Maltin qisna muti. Sewwa nitkellmu ħafna, ma meta niġu għal-kant. Ma nkantawx. U fil-fatt nista' ngħidlek illi kont dejjem nipprova nippreżenta meta kont ikun eh, preżenti hemmhekk żewġ affarijiet li kienu ninnila tibki ġiżjed għax dik jafa kulħadd u għamillu kartal ta' xjuħ. U kont ma kontx ngħidilhom illi kienu dawk, kont ngħidilhom waħda illi hija eh, l-alabaj u veru tħannina Eh, ma konx ngħidilhom li hija reliġjuża. U l-oħra, kont ngħidilhom li hija għanja tal-birra li titkanta fil-ħwienet tal-birra biex il-Ġermaniżi pereżempju jifhmu aħjar. Eh, u hemmhekk konna insalvaw, però konna ħassejna dan in-nuqqas kbir ta' kant fil-Malti. Edna dana il għaliex iż-żazax tagħna ma għandhomx kant bil-Malti sabiħ. Meta fil-fatt jeżisti xi ħaġa kien hemm lana diġà u kien hemm ukoll eh, żvilupp li kien ħajibdew isiru. U allura intfajna eh, bl-enerġija ta' dak iż-żminijiet, u veru, biex nikdbu kanzunetti ġodda, eh, naqilbu, konna naqilbu ħafna anke kanzunetti minn pajjiżi oħra, u bdejna nagħmlu sessjonijiet regolari fil-post, sewwa li għadu l-istess wieħed fil strada Merkanti, eh, biex inxerdu dan il-kant isu. Naħseb li xiftit ta' suċċess kellu. Zgur eh, li effett tiegħu Nistgħu ngħidu li minn hawnhekk eh, twildet allura ikun li tritint, ikun li tritint eh, hija ibbażata fuq it-triq tas-salib, issa kif jispjeganna il-professur, imma kif impoġġu lil eh, Kristu fil-ħajja tagħna tal-lum. preżenti għalkemm Ma kemm il-sena ilek illi. Eh, eh, jena qed nieħu pjaċir li qed nagħmlu dan il-programm mela għaliex dis-sena għalqet 40 sena. 40 mhm. sena, ġifieri eh, dina l-istorja tagħha hija naqra twila kif nistgħu ngħidu u fil-fatt li kien ġara illi Bħala dar li tħobb il-kant u li tinġabar dejjem flimkien, konna ħafna numru sabiħ ta' ħbieb. Kull ġimgħa l-kbira anke f'attivitajiet oħrajn, ma kull il-ġimgħa kbira konna nżommuha, konna morru f'xi eh, kappella fil-kampanja aktarx biex noqogħdu naqra l-kwiet u konna nagħmlu attività partikolari. Kien niftakar darba eh, għamilt eh, ġbart xogħlijiet mill-letteratura Maltija, pereżempju, darb'oħra qlibt xogħlijiet oħrajn barranin. Ġifieri kull darba konna nippruvaw nagħmlu, ma dejjem kelli l-ħolma illi nagħmlu għanja twila. L-idea kienet ta' għanja twila bil-Malti. Ġifiri, għalix, mhm. għax għanna għanna l-għanna eh, dak li għadna kif smajna fil-fat fil-bidu tal-program. Dik il-melodija, dik hija l-ballata. Jiġifieri tirrakkonta storja ta' niket, xi ġrajja kbira ta' niket illi ġrat. Kienu jkantawha kull meta jiġri xi fatt u veru xi fatt imdemmi. U allura kont ngħid liema fatt liema traċedja hija ikbar minn dawn il-ġranet meta Kristu ħalla ħajtu għalina, u veru. U allura kont ngħid nagħmlu din il-ħaġa. L-idea kienet dik, imma mbagħad ġara li bdejt ninduna li biex tagħmel eh, l-istorja kollha tal-passjoni dejjem blanja, eh, hemm ċans li ma tintlaqax biżejjed. U fil-fatt l-għanja beqgħet isa l-gwarniċ xorta waħda, il għaliex il-ftuħ li smajna u l-eluq huwa l-istess ħaġa Sewwa huwa tnejn bil-għana. Imma mbagħad minn ġewwa kull stazzjoni mlejnieh b'melodija u kliem differenti. Sewwa, fil-fatt il-kliem huwa ta' awturi differenti se nitkellmu ukoll dwarhom. Imma spjegana ftit, professur, x'inhija t-tema ewlenija ta' din l-opra, ejja ngħidu la opra partikolari. Ejja eh, opra ġili sejħula folk eh, opra folk sewa. Eh, insomma, seħela li trid għax kull ħaġa fija il-karattru partikolari tagħha. It-tema tagħha hija ikun li trid int bħall-isem. Din hija parti minn missierna kif nafu u hija l-idea li inti terħi ruħek fidejn Alla Jiġifieri ċċedi r-rieda tiegħek, issa aħna nafu l-bnedmin kulħadd irid jgħaddi li tgħaddi tiegħu, niġġieldu fuq hekk bejnietna. Kemm huwa diffiċli biex inti tifhimha mod ieħor u tgħidlu ara ma nifhimix bħalek, imma jiena se nċedi r-rieda tiegħi. Ir-rassenjazzjoni u fiduċja sħiħa f'xi ħadd u allura ċċedi r-rieda tiegħek. Din fl-aħħar mill-aħħar hija tema komuni fir-reliġjonijiet, fir-reliġjon tagħna, eh, Islam Per eżempju, l-Islam hekk kif isser, ifisser il-kelma Islam tfisser iċċedi rida tiegħek għal rida talla. U allura għandek din l-idea li Kristu qiegħed eh, il-ħin kollu tentat bħala bniedem, għax jien provajt hemmhekk provajna noħorġu lil Kristu fl-umanità tiegħu, umanizzat. Poġġejtuh imma fi żminijietna. Poġġejnih ukoll fi żminijietna, ekku, ekku, hemm ħafna referenzi, eh, dak iż-żmien konna naqraw ħafna u nisimgħu eh, anka anka ċertu eh, spunti anke kważi marxisti, sewa fejn għandek ir-referenza għax-xogħol ta' kuljum, il-sellum, il-bagalja ta' kuljum, eċċetera. Eħe, imma dejjem għandek il-Kristu Umanizzat, fil-fatt jgħid imbeżża' u għajjien, hawn jien imbeżża' u għajjien. Mhuwiex Kristu qawwi li qisu eh, din, din il-passjoni. Mhuwiex Kristu re hawnhekk, mhuwiex Kristu re, imma huwa Kristu ħaddim. Huwa Kristu li aħna nistgħu għax dik l-idea li min jismaħħa ikun jista' jintrabat miegħu u jgħid jiena wkoll għandi d-diffikultajt inħossni mbeżża. Fil-fatt il-ħin kollu jgħid Eh, bħalissa jiġini li eh, nkissirhom lil dawn għax u għandu seta' fih. Eh, hija l-umanità ta' Kristu. Ekku, li nkollu jgħidlu warrabli minn fuq id kiefer destin pereżempju, imbagħad jgħid ma mhux li rrid jien, ikun li trid int. U hemmhekk toħroġ id-divinità ta' Kristu għallu. Naturalment dan kollu jirrifletti ruħu ukoll fl-istil imbagħad li ntuża, pereżempju għal għal nies illi, illi kantaw madwar Kristu sew għal personaġġi differenti, kollha marbutin bil-rima sewa u bil-ritmu. Kollha ġifieri il-versi meqjusin. Jiena dawk narhom qishom irsiera kważi, eh? Mhm, mhm. Imma Kristu huwa l-uniku personaġġ li huwa liberu verament. Fil-fatt juża il-vers ħieles. Sewa. Hemm din id-differenza. Ekku, ġifieri anke fl-istil imbagħad joħroġ eh, iktar liberu. Meta jgħid, pereżempju, ma naħrabx, marrida ta' missieri ma nilabx, hawn jien, il-versi mhumiex meqjusin. liberi ħafna. Bħal Iva. Bħal bqija tal-anja. Professur, hija mqasma f'14 il-anja eh, nħallu barra id-daħla. 14 ifisser 14 l-istazzjon tal-Via Sagra. Għaliex jisek fassalta fuq il-Via Sagra? Eh, eh, il-Via Sagra hija hija tradizzjoni twila ħafna. Jiena din il-biċċa xogħol ta' ħafna. Il għaliex minn min, miċċokon tiegħi kont tabbati u allura kont inkun fil-knisja minn jaf kemm il-darba imxejna bis-salib u żewġ ganglieri eh, minn inkwatru għal ieħor U kont ninnota il-nies kemm iħobbuha din, kemm kemm iħossu. Hemm devozzjoni kbira għal sagra. Ekku, għand isek miexi il-mixja tas-salib għalhekk il-vija sagra timxi sal-Kalvarju veru ma' Kristu. U allura eh, jien naħseb li għandu jkollna rispett kbir lejn it-tradizzjonijiet. Eh, jien nara li kun iblaħ min jipprova eh, jagħmel xi ħaġa totalment ġdida isa mingħajr Leru, jien ngħid ħalli rasna tkun tittajjar fl-oli ta' smawiet, imma saqajna jridu jibqgħu fl-art. Min jesperimenta jrid ikollu bażi soda ta' dak li għadda. Ma tistax twarraba it-tradizzjoni. U allura eh, ħassejt li għandna norbtuha magħha. U kienet ittina lok ukoll biex biex eh, jisna namlu kanzunetta kif, kif fil-fat hija veru Qisha kanzunetta għal kull stazzjon. U allura kienet raġuni biex inti tbiddel minn stazzjon għal ieħor. Professur, eh, waħda minn dawn is-siltiet hija Kristu ikkundannat u hemmhekk hemm dialogu. Eh, x'tajdinna dwar dan id-dialogu huwa isa differenti mis-siltiet l-oħrajn. Eh, kull kull kull silta fil-fatt eh, Kienet ix-xewqa tagħna li ma jkunux kollha l-istess. Fil-fatt għandek siltiet li huma pjuttost sentimentali, għandek siltiet li huma drammatiċi, U għawnek nasab li għaw silta drammatika, illa li xiena immaġinajt emmek dan il-teatru sewa ħanajtek tal-ħajja u veru, fejn għandek interessi differenti għedin jġildu bejnietom. Eh, u kienem id-difikulta u koll li kif se tippreżenta proċess li fil-kodba mqazza huwa rakkontat b'ħafna tul. Kif se tikkompressa f'kanzunetta waħda. U allura dejt b'dak id-dialogu jisu eh, bejn in-nies li jgħidu salbu salbu. U mbagħad eh, għandek lil Pilatu. Lil Pilatu li qiegħed jindirizzhom. Eh, tajjeb ngħid li intu tsawwar il-ħaġa jiġuk ħafna dejat. Fil-fatt rit illi salbu, salbu, tkun għajta li jisa dbezza, eh? il-għalix mijiex għajta ta' bitċajtu veru. Eh, hija teddida. U fil-fatt nista' ngħidlek li dak il-ħoss li hemm hemmhekk, in-noti li użajt, eh, jien ħadthom mill-ambulanza, il-ħoss tal-ambulanza. Dak li għamel, eh, għandek salbu, salbu, salbu, u dejjem jitqawwa u dejjem jiġi iktar fuqek. Isek eh, tara ambulanza li iva. ġeja burġenza u ballarm fuqek. Eh, Umbat għandek il-ħin kollu eh, ripetutament il-pilatu li jipprova, jipprova, jipprova sa' kem fl-axħar iċedi, allura nti julkom ħajkun kundannat. Ekku, mek naraw id-djufija tal-bniedem ukoll illi jċedi għal massa għal dak li qed tgħid il-massa. Prova, eh, prova x'hekk jidher fil-Bibbja li prova ħafna. Mhm. Jgħilsu imma fil-fatt eh, ma rnexxilux. Illum qegħdin nitkellmu mal-Professur Manuel Mifsud, qegħdin nitkellmu dwar il-kidba tiegħu tas-CD album ikun li tritint. Professur, eh, permetti li nagħmel din il-mistoqsija, il-mużika hija kollha oriġinali? Eħe, eh, il-mużika nistgħu ngħidu kważi kollha oriġinali, naturalment x'għandha li mhux oriġinali. Mhux oriġinali l-għanja, naturalment, kif għedt jiena xtaqt norbotha mat-tradizzjoni anke mużikalment, allura intrabatt mal-għanja fil-bidu, fid-dħul u fil-ħruġ, sewwa dik l-għanja sabiħa li qisha tintroduċi l-Via Sagra kollha. Imbagħad hemm minnu illi huwa huwa innu verament sabiħ, illi dejjem laqatni mindu kont żgħir jiena. Inkantaħ konna fil-knisja u huwa innu ta' eh, mużiċist li kien jismu Hustler, ta' kompożitur li kien Hustler, u mbagħad tant kien sabiħ li eh, Johann Sebastian Bach jużah huwa stess jihdu u jerġa' eh, jużah u jenet jekk ħadu u kopjaħ Bach Jiena kif nista' ma ndaħlux dan il- U provajt nagħmel verżjoni li naħseb li rnexxit mhux ħażin fil-kliem. Unik qed eh, tajta oras ta' Kristu. Eh, oras ta' Kristu mbirka. Eh, eh, ġifieri dawk huma l-partijiet illi eh, mużikalment huma mhumiex oriġinali, però tajjeb ngħid mill-ewwel anzi Eh, diġa tkellimna u għadna ma semmejniex dil-ħaġa li l-bicċa xogħol mhijiex tiegħi biss. Eh, mhm. Jien għamilt il-bicċa kbira vera, imma eh, hemm kompożitriċi oħra, Teris Kassar, illum hija Teris Karwana, sewwa aħna kbirna u allura iż-żminijieti u l-affarijiet jinbidlu. Eħe, illi kienet tikkomponi u Hi tikkomponi iktar fuq linja ngħidulha tradizzjonali. Kienet tagħġibni kemm kienet kapaċi tidħol qisha fil- fil-mużika u fil-ħsieb tradizzjonali Malti. U jien kont forsi naqra iktar ħanejtek imqareb qisni fil-ħsieb tiegħi. U allura hemm dawn il-partijiet drammatiċi. U l-ħsieb kien li tagħmel silta hi u silta jien biex biex ma jkunx hemm daqsxejn eh? ibbilanċjata. Eħe, mm. biex titħallat. Fil-fatt ma ġarax hekk il għaliex dina dil biċċa xar ħadmet inkitbet fi 15 il-ġurnata, eżatti. Il-ġurnata saret klimu mużikax, dak iż-żmien konna niġru bil-kitarra dejjem. U nikkomporu ħirex mewidnejna ngħidu xis-soltu. Ma kontu sperati u kol biex għamiltu għafi 15 il-ġurnata. Tkun sperat u iva, tkun zazo, tkun għed taqra, tkun għed kanta il-ħin kollu, sewa, eh, u allura eh, saret. Gesù, ti il Għatli diġa li jinkitbet madwar 40 sena ilu. Mela, mela. Imma eżattament, tista' tgħidilna f'Malta meta żanżnet? Eħe, eh, mela ħana jgħidu xi ħaġa żgħira fuq l-istorja tagħha. 1975, 75 qed ngħidu, 40 eh, sen ilu. Eh, Ktibnija, ktibnija kif qed tal-laqda biss. Għal-laqda tal-YTC għal-membri ma kienx hemm l-ebda ħsieb li ssir xi ħaġa li eh, tixteret. Eh, u kif qed konna nażlu dejjem kappella partikolari, għażilna s-santwarju tal-Melliħa. L-ar tas-santwarju tal-Melliħa, verament sabiħ, u għedna di darba morru namlu hemmhekk. U morna u għamilja bil-kitarri, il-kantanti konna aħna, jien għamilt il-parti ta' Kristu niftakar Il għaliex eh, kont għadni qed niktiba sa sa dakinhar stess fil-ħodu kien jonqos li xi biċċa niftakar għax kienet ħaġek ta' bejnietna. Sewa, eh, imbagħad inħadmed, imbagħad eh, is-sena ta' wera it-tellet fuq it-television Malti. Mhm. Imma din kella storja partikolari, la li ġin kont ħadsen fil-Folk Festival li kien isir qabel l-anja tal-poplu li sart l darbit mill-Jove Productions. Kien sabiħ ħafna, interessanti. U jien kont ħadt parti. U hemmhekk iltqajt eh, kien preżenti u kuntattjani. Eh, Mario Ascione, nixtieq infakru il għaliex kien persuna verament skwizita, verament ħelwa kemm fil-karatu tiegħu kemm fil-ħila artistika tiegħu. Bħala direttur. Kien eċċellenti. Jiena sirt nafu hemm u U kien qalli għandek xi affarijiet meta sema l-kanzunetti insomma, u għoġbuh mid-dera, qalli għandek xi affarijiet għetlu jena ma ma ktibx affarijiet kbar ta' għatlu għamilna din is-sena ħaġa u semmejtlu din u eh, tajtu niftakar kaset rekordjat u għoġbitu mill-ewwel għalli Eh, kif it-tella tal Ekku, l-ewwel net anke mużikalment kellha tinbidel ftit il għaliex eh, ridna nagħmlu l-arranġament, aħna xtaqna li ma ssirx kif qalulna dak iż-żmien eh, mit-television għalunna, għalunna deħħaġa reliġjuża mhux se tkun popolari, għalunna verament hekk kien il-dan, għalunna fil-fatt nista' ngħid li tawna 25 lira Maltija kienu għalija kollha. Sewa, u jiena tilandar se nagħmlu bihom. Qalu li ma dik ħaġa reliġjuża, imma mbagħad kien hemm l-onestà, ħanejt hekk, ħansemmi l-onestà tiegħu il-Mani Spiteri dak iż-żmien, u kien ġie għalli żbaljajna kollox, għalli qatt ma kellna programm illi ċemplunna daqshekk fuqu. U jien kontetlu niftakar qed nieħu pjaċir bl-onestà kbira tiegħek, bl-umiltà wkoll veru qudiem il-fatti. Għetlu, dan juri li ħafna drabi aħna niġġudikaw l-affarijiet u ma. Qabel, qabel, minn qabel. Kunux nafu eżatt il-pubbliku tagħna. Ma saret popolari mill-ewwel il għaliex eh, ejja ngħiduha. Wara li eh, nstemmet għall-ewwel darba fuq televiżjoni, semmu lura anke jiena eh, fi żmien, imma se nitkellem bħala telespettatur hawnhekk. Mill-ewwel bdejt tisma' lin-nies isaffru l-anjiet, iva, iva. ikantaw xi vrus. Iva, iva, jiġifieri popolari ħafna, laqtet il-pubbliku. Jien nista' ngħidlek li meta għamilni għall-melliħa, eh, isna kellna ħil ta' din il-suċċess li seta' jkun hemm, mela għaliex eh, ġew fuqna ħafna nies li nsertaw hemmhekk fil-knisja fil-dan, anke għaliex l-attività tal-melliħa kienet tinstema fil-bitħa hemmhekk tal- ta' qoddim il- eh, u bdew jinġabru n-nis. U ġew nis jisam uħut li kellhom edukazzjoni eh, ta' ċerta edukazzjoni, anke nis li kienu eh, binqas edukazzjoni forsi, ma laqtet laqtet u għajmet il-kurzita. Fosta u niftakar l-Evarist Bartolo li kien kont nafu ftit, jena kan għadu student dak iż-żmien, imma niftakar li kien Kien qalli sewa u fil-fatt marbuta ma' dak l-ambjent ukoll il għaliex imbagħad eh, tlabna lil Pola Bela eh, jiena kont naf il-New Quarry. Kont naf naqra sewa lil Sammy Bartolo, hawnhekk jidħol personaġġ ieħor li jena ħafna naturalment. Eh, u Sammy Bartolo għalija kien il-kantant Malti per eċċellenza sewa. Naqbel eh, miegħek. U fil-fatt, u fil-fatt kont labtu għetlu semmi għetlu ta' u dak pjaċiri la li semmi fejn ikun hemm test sabiħ sewa li joġbu għall-inqas għanejtek. U anke eh, il-ritmu, il-ritmu għalih Kien jidħol għalih. Mm. U imbagħad kien hemm żagħżugħ fost il-grupp kien Pola Bela llum illum għandu l-esperjenza kbira tiegħu, imma dak iż-żmien kien għadu U kont għatlu pol, għatlu timmużika, inti, mux timmużika, tamel l-arranġament. Għallu x'namel għamel jena. Jisu marri, beza għamela biex najtek. Kien għadu fil-bidu. Għalek, għax kien għadu fil-bidu. Eh, kien għadu għat għamel, eh, naħseb li l-ewel arranġament li kien sar, kien għadu ġej mill-Amerika, kien studja, eh, tifel bravo ħafna, veru. U, insomma, għambat għamlu. Lura, Semi Bartolo, Imbagħad kellna tekniku tal-ħoss tal-recording sewwa Joe Vella minn ħażabbar. Sewwa eh, ħabib kbir tagħna, mhm. persuna retta. Persuna retta fit kien u kellu biċċa xogħol kbira għax bi 11 il-persuna f'nofs ta' nara għamilna recording tagħha dik. Sewa, talna. Ma ġew vella Allura bil-partition saw bil-injamiet jaqsam minn u jidħol jerġa' jidinna le għadni minn kontent. U jerġa' joħroġ sewa b'dak il-iso nervi tiegħu, eh, imma kien bniedem jiena nħossu naqra ispirat fix-xogħol tiegħu kien. Eh. Hawnhekk nixtieq nagħmel stqarrija jiena issa, il għaliex jiena kont involuta eh, minn qudiem il-televiżjoni. Dak iż-żmien eh, jiena kont eh, kritika kont nikritika il-programmi ta' televizjoni fuq wieħed mill-ġurnali lokali. Kien għadni kif bdejt il-ħajja ġurnalistika tiegħi. U għad dakinhar li rajt ikun li trid int ma ktibt b'entużjażmu, il-għaliex tant kienet xi ħaġa oriġinali, e, ma rajniex bħala, kien hemm dedikazzjoni u anke professjonaliżmu illi e, ktibta veru bil-qalb. Il-kritika tiegħi ħanajd la kritika, ma kienet kritika pozittiva ħafna. E, dan il-parti li kelli jiena fiha, jiġifieri. Mort lura ħafna fis-snin. Ekku, ġifiri, imbagħad għat-televiżjoni, ħan iġu għat-televiżjoni. Televiżjoni dak iż-żmien kif taf inti, jiena kont nieħu sem fil-partijiet mill eh, mhm. fi programmi u hekk. Eh, jiena dak il-programmi kienu jisiru ġibda waħda. ma tistax tieqaf. M'hemmx editjar kif hemm illum. U allura immaġina dan il-grupp ta' nies illi illi ma kienux ittrenjati sewa assolutament kienu grupp ta' għaqda. Imma b'entużjażmu kbir għallimnihom kif għandhom jiċċaqalqu min-naħa l-oħra bejn stazzjon u ieħor. Eh, l-istess semi jieħdu u ġiet iffilmjati ġifieri, iffilmjata mill-bidu sal-aħħar mingħajr Mhux mingħajr żbalji għax naħseb żbalji kien fiha. Aħna għandna eh, recording ta' dak iż-żmien. Monokromatika. Ħajva, kienet għadha black and white, u veru, l-iswed u abjad. Eħe, u allura eh, kien hemm din insomma din il-verżjoni eh, li ħarġet u li middera laqtet il-pubbliku ħafna. Sena wara jerġa' mela Ekku kien eh, huwa eh, statwa li edha l-Olanda minn għalija kienet. Eh, ritratt meħut minn Joe Zammit. Ekku. Fotografu li iva. għandu reputazzjoni u kollu ġver reputazzjoni tajba ħafna. Ekku. Għonek eh, bdiet tinxteret mal-poplu, wixi? Bdiet tinxteret imbat, u veru, eh, saru ħafna rappresentazzjonijiet, issir ħafna eh, parroċċi, naturalment wara d-diska Din hawnhekk nistgħu ngħidu kellna l-ewwel song cycle, dak li jgħidulha song cycle. Ġifieri kellna kellna LPs fil-Malti mhux ħafna ta' kellna pereżempju ta' dik id-diska sabiħa tal ta' x'isimha l-kantanta Mallija. Mary Rose. Ta' Mary Rose Mallija pereżempju. Kliem ta' Joe Friggieri u l-mużika ta' Charles Camilleri. Kienet biċċa xogħol verament sabiħa, ma dawk kienu kanzunetti kollha mifrudin. Din hija l-ewwel darba li kellna ċiklu ta' kanzunetti li jintrabtu waħda mal-oħra. Ekku. Eh, u Imbagħad naturalment saret keset, imxiet maż-żmien u mbagħad u veru, illum għandna s-CD tagħha, s-CD saret fl-2002. Illum, illum kif twittex fil-YouTube hemm ħafna verżjonijiet, jiena pjaċir tiegħi dejjem hekk ngħidilhom. Nieħu pjaċir verament meta jkun ħajamluha x'imkien u, u jafżawk jgħidulek aħna għamlu dak il-biċċa xogħol. Nieħdu pjaċir, qatt ma għedna qas noħolmu li ngħidu li lajjena u lanqas lanqas. Minkejja l-copyright jiġifieri. U għalina fimni copyright l-importanti hija li tintuża din saret issa tal-poplu, aħna tallimna ħafna mill-poplu nħoss li kanna nagħtu ħafna. ukoll. U allura mhijiex biċċa xogħol iktar tiegħi ngħidha, jiena anzi jiena dejjem ninkoraġġihom meta jgħiduli eh, sa nagħmlu kulli titin ngħidilhom eh, ibdluha tuha sura tagħkom. Mhm. Sewwa, Najt is-sewa meta ġieli mort xi attività u jagħmluha kollha eżattament kemm jista' jkun kif ħarġet, inħossa li ħallawa tagħna ma għamluwix tagħhom. ma daħlux huma fiha verament. Il-ħaġa tibdilha. Imma iktar minn hekk li nixtieq ħafna li jinkitbu iktar xogħlijiet bħal dawn, hawn ħafna żgħażagħ kapaċi. Iva, jisu ferbejn sena ma tantx kien hemm xi affarijiet. Kien hemm iva. eh, xogħlijiet oħra oħra, ma nħoss li anka nejda kif nħoss anka minnaħa tal-Knisja, jena nistenna li eh, tkun naqrik ta' proattiva, għanda seminaristi, għanda madwar jidir li smajt dal-ġranet anka minħabba l-installazzjoni tal-isqafux il-ġdid eh, tal-arċisqof. Eh, hemm madwar 30 seminarista kiku jħajruhom, il għaliex minn hemm irid jitqanqal dan ix-xogħol. Dik kienet għaqda sempliċi ta' żgħażagħ li għamlet dan ix-xogħol. Inkomplu nitkellmu dwar ikun li trid int it-triq tas-salib. Anke il-kantanti jinbidlu minn stazzjon għal ieħor. Iva, iva, ekku. Eh, eh, eh. Intenzjonata di. Intenzjonata. Il għaliex naturalment min jisma' biċċa xogħol jieħu pjaċir li mhux dejjem jisma' l-istess vuċi pereżempju u fil-fatt imqasmin irġiel u nisa għandek il-kantanti li illum kif jidru fil-diska huma professjonali u kantanti li huma li kienu sempliċement membri tal-grupp. U jina naħseb li din forsi it-talima kbira li ħadd minna jena stess Eh, grupp ta' zazax flimkien bl-enerġija ta' zozija kemm kapaċi jagħmlu ħaġa li tibqa' tiswa u li tibqa' tintoġa. Insibu ismijiet ta' kantanti. Inti diġa semmejt il-Sami Bartolo, per eżempju, eh, nsibu l-Charles Zellul, l-Teris Kassar, l-Merga, Ġudi Xiberras. Eh, Uma diversi il-kantanti. Eh, jina sempoġġi daqxej li li nifsi 40 sena ilu. Issa minn hawnhekk eh, nistgħu naraw li kienu uħut minnhom professjonali bħalma kien Semi Bartolo, uħut li għadhom jibdew. Din it-taħlita ta' vuċijiet ġodda ma' vuċijiet li diġà nafu bihom kienet intenzjonata? Eh, jiena naħseb kienet naturali għalina. Sewwa, il-għaliex, kif għedt, din ħaġa li nibtet hekk. Sewwa, jekk inti trid tiġġudika bil-kriterju mbagħad iktar u iktar tal-lum ta' recording u hekk, se ssibilha elf difett. Imma naħseb li dak li japprezzaw in-nies minkejja d-difetti n-nuqqasijiet tagħha eh, huwa l-ispirtu, li hemm l-ispirtu fiha fil-kant, mhux kant perfett, imma fl-istess ħin hemm ħafna spirtu. U fil-fatt, jekk kien hemm xi ħadd barrani, mhuwiex min kien ġdid, imma min kien professjonali. Iġifieri, beqgħet tal-għaqda hi. Sewa, fil-fatt in-nies li semmejt eh, kien hemm anke l-mara tiegħi fil-fatt hemm Carmelina Lanzon kienet illum illum sewa. Eh, aħna kollha konna kantanti mhux professjonali, Mbagħad tlabna l-għajnuna ta' Sammy Bartolo kif għedt il għaliex kantant meraviljuż jiena kont nieħu pjaċir li ħadd pjaċir li kien aċċetta u li daħal f'din il-biċċa xogħol tajnih il-figura ta' Kristu allura sewwa u Sammy kien persuna jien kont nissaħħar l-għadni nissaħħar nisimgħu ma kont nissaħħar naraħi kanta. Għax il-ġabra, it-tensjoni li kien joħloq madwaru u jkanta kienet xi ħaġa meraviljuża. U niftakar li li ħut mit-treks eh, kif jiġrilek, tkun qed tirrekordjhom u mbagħad jgħidlek eh, take two mhm, mhm, mhm. Eh, u tkun ħarġet verament niftakar xi verżjoni minnhom li kienu verament meraviljużi. U ntilfu naturalment ukoll għax ix-xogħol hekk jiġrilek. Eh, Merga kienet ukoll kantanta eh, li stabilita kienet stabilita mhm. ħafna, ma Merga kienet diġà fil-grupp tagħna il għaliex eh, skoprit il-kanzunetta folk wara li kantat ħafna festivals madwar id-dinja u għahlet fihom. Sewa għalt inna marriċ noħroġ minnhom jissodisfawni iktar. U beqet hemm fil-fatt, ġifi beqet kanta f'dak il-level. Eħe, ġifiri naħseb li hija teħlita Professur bħala l-awtur tagħha ta' ikun li trid int. X'ispirak? Kont influenzat minn xi sitwazzjonijiet? Eh, eh, naturalment minn ħafna. Aħna aħna kull maħna par widnejn u par għajnejn. Sewwa nixorbu l-ħin kollu minn madwarna u ma jistax ikun illi ma tiħux minn madwarek, sewwa min jaħseb li qed jagħmel xi ħaġa ġdida qed joħloq mela għaliex ħafna minnu huwa dawk li tawk, il-mod kif edukawk, ir-reazzjonijiet tiegħek għal madwarek, sewwa għal dak ta' madwarek. Eh, per eżempju, dak iż-żmien tajjeb li ngħidu kien hemm il-Jesus Christ Superstar li kien qed tagħmel suċċess kbir. Sewwa biċċa xogħol verament sabiħa bħal mumma xogħlijiet ta' Tim Rice u u sieħbu. Eh, kienet mod ġdid eh, ta' kienet evangelizzazzjoni. Ekku, ekku, pero kienet u koll u għaw illi naħseb t-differixi xoltana minn tal ta' superstar illi superstar hija eh, il-messaġġ huwa mwassal b'mod li Kien għadu mhux aċċettabbli dak iż-żmien fost is-soċjetà Maltija. Titkellem fuq sewa anke l-mod reliġjon b'dak il-mod. Ekku, JC eh, JC, sewa eh, superstar. Jesus Christ. Superstar. Kien hemm anke xewqa biex isa ta' show ħarġet mill-ewwel bl-idea ta' show kbir. Mm, mm, mm. Anke per eżempju ħalli nsemmi waħda minnhom li kienet għajmi daqsxejn ta' eh, kontroversja. I don't know how to love him Kienet silta li eh, kien sar ħafna klim fuq. Fil-fatt, eh, aħna staqna li namlu xi ħaġa li tkun naqri iktar Maltija, naqri iktar fit-tradizzjoni tad-devozzjoni Maltija. Waqt li tintroduċi elementi ġodda, għax hemm hemm id-diskussjoni ta' eh, per eżempju Pilatu li jaħseb u jgħid jien ukoll għaddej tal-istat, Sewwa, propjament huwa aħna li qed ngħidu kemm drabi b'idejja nġejt kundannat. Sewwa? Jew inkella kif semmejt il-bniedem illi huwa mgħobbi bix-xogħol mhux bis-salib bħal Kristu ma bix-xogħol bil-bagalja, bis-sellum tiegħu, it-toqol tax-xogħol u aħna rridu nkunu li ngħinuh. Hemm spunti li huma ġodda ma kinux jinstemaw dak iż-żmien. Kien hemm min qal li, eh, dak għaliex daħħalt issa llum, il għaliex daħħalt il-bagalja, ġifieri anka anka dan eh, kien kien kultant diffiċli biex jien- Mm-hmm, mm, mm. jinftija mal kollox. Imma naħseb kien dak li laqat lin-nies għalhekk laqtet Hekk lin-nies. Naħseb għax kull ħaġa jrid ikollha xi ħaġa ġdida naturalment ma tistax tkun it-tradizzjoni biss għax jiena jien. jiġifieri għalkemm ġej mingħand in-nanniet tiegħi u l-ġenituri tiegħi u l-ambjent tiegħi, imma jiena jiena fulkru issa partikulari. Ekku. Autonomu ngħidu u xek. Autonomu, ekku, ekku. Professur, naħseb l-aħħar mistoqsija tiegħi. Għaddew 40 sena u kif qed fl-introduzzjoni jiena għajna nisimawa ta' kull sena meta jasal dan iż-żmien b'mod partikolari minn fuq xi stazzjon jew ieħor jew inkella minn xi rappreżentazzjoni fejn tkun qed tittella', għadna nisimgħuha. Imma inti kif tħares lejn dan ix-xogħol li eh, għamilt eh, mhux waħdek naturalment, illa li ġdiġa semmejna illi kien hemm oħrajn li taw id-daqqatit tagħhom. Imma għadda da żmien tħares lejn din l-opra tiegħek u tal-oħrajn bl-istess għajnejn jew nkella bl-istess sentiment? Inħares leja eh, bi pjaċiri l għaliex illum intilfet isa fost in-nies. Saret Saret tan-nies. Ħafna eh, saret tan-nies kif eh, għax min jikteb jikteb għal ħaddieħor. Ma eh, għax tikteb għalik sewwa. Eh, u allura il-pjaċir tiegħek huwa li l-ħaġa tintlaqa u tidħol fihom, tingħażel minnhom. U fil-fatt eh, naħseb li hemm il-prova illum illi dan il-biċċa xogħol kienet tan ġenwina fi żmiena illi baqgħet tinħass ġenwina anke llum. U nieħu pjaċir illi tfal ta' tfal ta' nies li kienu rawa dak iż-żmien, qegħdin jaraw llum u jgħidu li ġieli eh, iva kemm sabiħ għamilni għal iskola, iva. għamilni għaw, għamilni hemm. Din inħadmet ħafna eh, il-bira stess koprejt jienu nipprepara daqsxejn għal dan il-programm. Eh, ndunajt li qed issi illi dis-sena reġgħet saret l-Awstralja. Sewa, din saret anke il-Sydney Opera House mill-Maltin, per eżempju, sewa, ġifiri beqet tina, tina, tinħadem, tinoġob u beqet tinħadem. Mhm. Ekku, barra mixtutna, l-għalix eh, eh, anke fuq SBS eh, Radio ta' Melbourne, naf li kull sena kull sena itellawha. Ekku, un dan ifisser li li eh, iħossu li tissodisfhom bħala Maltin, mhm. bħala Nsara, sewa xfaħam mill-aħħar il-messaġġ ridnih li jkun nisrani, mhm. sewa li jkun nisrani mhux Eh, xi gimmicks jisom li jridu li jkun allura marbut mal-via sagra propju. Eh, u li jgħin biex il- Il-ġrajja tal-Passjoni, kif tgħid il-bidu u t-tmiem tal-għanja, hu veru, din il-ġrajja ta' kull sena nsemmuha f'dan iż-żmien, imma kemm kemm ftit niftakar il-ħtija tagħha jien. U allura dejjem l-importanti hija li twassal dik il-sens ta' meditazzjoni li kienet li kien meħtieġ. Ix-xewqa tiegħi hija li tibqa' tinħadem Hi imma li anke jsiru xogħlijiet oħra. Dik hija sabiħa meta tara lil ħaddieħor u veru ikompli fuq li għamilt. Inti tkun ent aħna kull maħna ġabla f'ħajt intella u veru. Fuqna jridu jtellu. Waħda mill-ġebel ta' sejjih ngħid jien. Fuqna jridu jtellu. Ekku. Jridu jtellu oħrajn u veru. Eh, professur jiena ngħidlek grazzi ta' dan ix-xogħol sabiħ illi jiena naraħ bħala rigal lill-poplu Malti u Għawdxi il għaliex saret parti mill-ħajja tagħna speċjalment f'dawn il-ġranet tal-ġimgħa imqaddsa. Ekku, għandha l-vantaġġ hija wkoll kif qed tgħid inti li eh, hija xi ħaġa li għandek iċ-ċans tinsija daqsxejn. Sewwa naturalment fi ġranet oħra ta' ferħ kbir M'intix se toqgħod tiftakar fil-Passjoni u ddoqq il-kulliet it-tint. U allura meta jerġa' jersaq dan iż-żmien illi tant jiġi ċċelebrat hawnhekk, hu veru bil-purċissjonijiet, b'solennità kbira li għandna bżonn nibżgħu għaliha. Iva. Sewwa, eh, din tidħol allura u tibda terġa' tibda tindaq. Jiena għandi ħafna eh, kanzunetti oħrajn miktubin fuq temi differenti, soċjali l-iktar, li b'xorti ħażina baqgħu hemmhekk jistennew. Il-ħbib tiegħi dejjem jiġru warajja u jgħidu li meta se toħroġhom. Qabel kienu jgħidu li b'kompliment, illum qed jgħidu li eh, speċi biża' għaliex jiena għandi l-età tiegħi illum u veru 68. Grazzi ħafna professur, nixtieq lek l-exit tajjeb. Lilek ukoll. Minu il-professur Manuel Mifsud? Il-professur Mifsud jgħallem il-Malti fl-Università u għal xi żmien kien il-kap tad-Dipartiment tal-Malti. Kien ukoll l-ewwel President tal-Kunsill Nazzjonali ta' l-Ilsien Malti. Fix-xandir leħnu sar familjari ħafna mas-semmiegħa ta' stazzjon lokali bis-saħħa ta' programm ta' kull ġimgħa fuq il-lingwa Maltija. Għad-Dipartiment tal-Malti ta' l-Università u l-Kunsill tal-Malti beda jorganizza wkoll il-korsijiet popolari ħafna tal-qarrejja tal-provi tal-Malti. Huwa ta' semu biex twaqqaf ċentru tal-Malti fl-Università ta' Bremen fil-Ġermanja. Bħalissa qed jaħdem biex il-Malti bħal ilsna oħra ikollu l-ewwel dizzjunarju fuq l-internet, dizzjunarju online. Manwel kif huwa magħruf ma' min jafu, dejjem għaddej bir-riċerka u meta jkellimna fuq l-sinna nintebħu kemm huwa interessanti u kemm għatfadlinna x'niskopru dwaru. Manuel Mifsud huwa wkoll magħruf bħala kantawtur li rebaħ diversi edizzjonijiet tal-Festival L-Għanja tal-Poplu. Jagħti importanza kbira lil lirika tal-kanzunetta u jiżewwiġa tajjeb ma' mużika illi toqgħod għal kisra tal-ilsien Malti. Kif jidher minn kanzunetti tiegħu bħal ngħidu aħna għajnejn sbieħ u vassalli. Dnub li l-kanzunetti tiegħu għadhom qed jistennew li jiġu pubblikati f'CDs kif jixtiequ bosta ħbib tiegħu. Żewġ albums li kellu sehem kbir fihom huwa l-album li tkellimna dwaru illum ikun li trid int, it-triq tas-salib u anke kartolina. U billi ninsabu fi żmien il-ġimgħa kbira ħsibna illi nitkellmu dwar l-ewwel wieħed dwar ikun li trid int. Naslu hawnhekk fi tmiem il-programm tagħna għallum u għal din il-ġimgħa peress li nar il-ġimgħa hija il-ġimgħa l-kbira ma niltaqgħux għalhekk se nieħu din l-opportunità biex nixtieqilkom ilkoll lajt it-tajjeb.